Եթերում հայաց հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է ձայնասրահում Անահիտ Միրզոյանը։ Ինչքան էլ տարիներ են անցնում, ութվում է թե հեռանում ենք պատերազմի թողած դառը հիշողություններից, վերքերը սպիրանում են, միևնույն է, այսօր էլ աղետի հետևանքներն ակնհայտ են։ Ընտանիքը, որտեղ եղել է մորեր առաջ, մի ժամանակ երջանիկ, բազմազավակ, իր մեծ ու փոքր հոգսերով ապրող օջախ էր։ Պատերազմի հետևանքով ստացած ցնցման արդյունքում ընտանիքի հայրը հոգեկան խանգարման խնդիրներ ունեցավ, եւս մի քանի տարի անց ամուսինները բաժանվեցին։ Այսօր բազմազավակ մայր Էմմա Պետրոսյանը միայնակ է հոգում երեխաների հոգսերը։ Անկեղծ ասած, դրան շեմին կարկամեցի, ներս մտնել թե չէ, որովհետև կիսափուլ տան առաստաղը, եթե այն կարելի է այդպես անվանել, թվում էր ուր որը փուլ կգա։ Տունը ավելի ճիշտ այն, ինչ նրանից մնացել է, ցանկացած պահի կարող է փլվել նրա բնակիչների գլխին։ Ցավալի է, երբ երեխաները մանկությունը վայելելու փոխարեն մտածում են ինչ անեն մայրիկին օգնելու համար։ Միակ մղթարանքը տիկին Էմմայի կյանքում նրա երեխաներն են՝ Քրիստինան, Ալիսան, Տիգրանը, Էրիկը եւ Ալենը։ Բոլորն էլ բարի, բայց հոգսառատ հայացքով։ Դժվար էր բազմազավակ մորթած աչքերին նայել ու հասկանալ, որ քո երկրում սա ծայրահեղ աղքատության մեջ գտնվող միակ ընտանիքը չէ ցավոք, որ ի վերջո օրվա հացը հազիվ վաստակող այս ընտանիքից 3 զինվոր են գնալու հայրենիքի սահմանները պաշտպանելու։ Իսկ նրանց մանկական մտապատկերում հիմա տեսնես, որ միտքն է հայրենիքի սահմանները գծում։ Ծնվել եմ քաղաք Ստեփանակերտում, ապրում եմ ու պատերազմ է վախտնել, փախալ չենք, ուրիշ տեղ կեցալ չենք, պատերազմ ենք տեսալ, այլևս մենք պատերազմը տեսնանք վիճ, միմի ունեմ 5 երեխա, երկու աղջիկ, երեք տղապահում եմ, բաժանված միայնակ իմ հույսովս զորով ապրում ենք, չարչարվելով, այնքան որ մեր գոյությունը պաշտպանում ենք, օրվա հացը ճարում ենք օդում, ուրիշին նեղություն տամ Տիկին եմ տեսա, որ ձեր տան պայմանները շատ վատն են, ձեր տանը լուրջ վերանորոգում, լուրջ խնդիրներ ունեք տան հետ կապված։ Կներկայացնեք, երբ այնց են սկսել ձեր տան խնդիրները։ Երկու տարի է, ասենց որ փլվել է, papa mama մահացել են, վեզս ծորա մնացածի օկնող չունեմ։ Իմ հույսս ինձ երեա։ Ձեր հայրական տունն է։ Հա, papakan տունը։ Իմ հարստությունս իմ երեխեքս, իմ խոցս, մազը ծռիվիշ, բայց Բայց իմ մազս ծոցը հին գրեխի բահամում դաժե մի հատ ապիցի ռոզալա երեխա տվանչում ազամ ես են մարը չմբերսի մերեխիս դավաճանի չարչարբելու պահելու մռնիմել էտո ինչ ոզմը կրի ուզալ ընտանին ինտերնատ ասում, աղկատ կնիկս, օղտու հոգի եկալ ընստերն է հետըմ տուվալ, ասամ կեցիք դու գերի խապերիք, ես կյամ ծիզան ախխիլիմ, սոված ծարավ, էնում ես իմ հույսավս պահում, ինչոնիք իմ խույս հետ, տվալ չմ, հերոս մամայիմ թայպիսմ թալավում էտ, ուրիշ երնեղություն տամ չում, հույս չոնիմ ուրիշ տեղա եկամուտ չոնինք, տենց ստից մտից զորավ գոյություն ենք լի պաշպանում, ինչ այն, մոշմպիրում, հյունմպիրում, գյավալմպիրում, տիրում, իբյուր, ծմերնը զորավ յոլ ատանում, ժնգելավ հաստխում, մող սեքսեք անում, բայց ինչ անում էր մեր կյանքը էսա։ Տիկին եմ այս հա։ դիմել եք որևէ տեղ տան հա, հարցով։ հա, Եկել են, տեսել են տելևիզիոնին, եկալ են տեսալ, ճիշտ է իրանք օգնալ են ուտիլի տեսակետից, բայց նենց ուրիշ ձև չէ։ Լրագրողներից շատ շնորհակալ եմ, թող խոսքը տեղ հասնի իրանց կոլեկտիվից գոհենք։ Իսկ նախարարություն դիմել եք որ օգնեն նախարարություն։ Դուք բազմազավակ ընտանիք եք։ հա? Նախարարություն չէ, չեմ գնացել, համանջում կինա մի բան խնդրի, մի բան օզիմ։ Հարուստ մարդիկ կա, հարևանսով, ածարավ կենան կմեռնիկ, բայց ուրիշից բան չեն խնդրում ես էլ այս կնիկն եմ էլ համաչում։ Բայց ի վերջո դուք եւ բազմազավակ հա, ընտանիք եք եւ սոցիալապես անապահով։ Եթե դիմեք, ձեզ պետք է որ օգնեն։ Թող օգնեն։ Գալիս են, տեսնում են քե նման, բայց մի տան հարցով մի բան չկա, շարժվում չի։ Դե հենց նեղվում, լիս մտածում, հուզվում, գցիմում աստծո։ Պետք է տեղեկ լինեն հա, որ դե օգնեն։ Դե հայ նամակներ են գրել, հինգ նամակ են գրել, աղջիկներն էլ են օգնալ, լրագրողներն էլ են չոմագրալ, վեր մեղքը ես ընտանիքին խղճամ մի բան անի։ Իրանց հավալա։ Այն կաթը, այն հացը իրան կոտում են, իրոք մարդկություն կա, հելա վերջացալ չի, մարդկությունը կա։ Տիկին հեմա միշտ ցանկացել եք բազմազավական մայր լինել։ Հա, սիրալը, մամա ասել է դի դե բազմազավական։ Դուք բազմազավակ հա, ընտանիքի հա, հա, երեխա եք նայեք։ Երեխա։ Մամաս 4 տեղա մի աղջիկա բերել, ես մադարում միշտ աղոթքում մռալ, միշտ ասամ Աստված ինձ մի աղջիկ դու ինձ քուր դեռնա։ Ու մաման ասալ, ասում մոտի երկու աղջիկ ունիս քեզի համքուրը համել աղջիկներին դիզա աղջիկան քաղցր բանջիկա հետո ինչ արի այդ ցերքաս կինամը նամուսավ խոխի քոնի ինչ սկզբունքով բայց դաստիարակել հա- ձեր երեխաներին։ Իմ երեխաս իմ դաստիարակությունը չլեն։ Ուրանք ուրանց մեջ վերասմա ճոտուցում լասեսը։ Ուրանք հա։ ուրանց դաստիարական ու ես մեծ աղջիկս 4 երեխոն էլ պահալա, համ մամայալալ, համ քույրիկալալ։ Ես էլ քեցամ անտառը, ծմա կոմնակը, Փեդերալ, ինքը հացի շինելա, լվացքը հրալա, բալիցայմ ընկալ եկալա, ռոդոմում կեցա եկալա, ու երթվալ մազան վեր մորնիմ, ես միջի մահ գերիզմա, ես կեզ պարտկում, պիտի օգնիմ։ Միջև ծնող տերն էլ ինքը ուժի պատրաստել են։ Ծնող խնամել հա, է փոքր քրոջնո եղբայրը։ Քրոջնո եղբայրը դրա հետ է սպահումա։ Արդեն տատիկ է։ Տատիկ եմ, հա։ Ձեր ավագ դուստրը ձեզ արդեն հա, թորնիկներ է հա։ պարգևել։ Երևի արդեն հանգիստ եք, որ նա հա, կարող է իր երեխաներն էլ հա, լավ խնամել, լավ դաստիարակել։ հա, Շատ խելոն փոխեք են։ Իսկ կարևորը ձեզ համար ո՞րն է դաստիարակության ո՞ր սկզբունքն է կարևորը։ Կարևորը նա երեխան փիշ ճանապարհեցած չի, գողություն ըրալ չի, պակասվել է, պրատնել է, փիշ ճանապարհեցած չի։ Ես ուրախ եմ իմ զավակներս տենց նամուսավն տակասոթունով, թահինչով, հացել չլել օզաչն, փիս ճանապարհել քեցաչն։ Իսկ աղջիկների ու տղաների դաստիարակությունը տարբեր է, սկզբունքները հա։ տարբեր են դաստիարակելու աղջիկներին ու տղաներին։ Աղջիկներին ես մի քիչ հոփում տվալ, բայց դա կապ չունի, իրանք իրանք նամուսով կացալ են։ Իսկ հա։ տղաներին ինչպես է հա, դաստիարակում։ Դե հենց հոփտալա մի քիչ, այսինքն ավելի խիստ լինել։ Խիստ, հա, պիտի խիստ լինես, ինչքան փող են ուզում տալիս, մի բան բան է խնդրում, անում եմ, բայց ասում եմ թագի ված ճանապարհ չկինա։ Այսինքն ցանկությունները հա, հնարավորինս հա, կատարում եք, բայց հա, նաև խստության մեջ եք պահում։ Դենց լի ախր ինքան վեր երեխա շեղվեվեշ կան սոված պահիս, օրինակ փող չտաս կարողա, չէ՞, ինքը կինա ված ճանապարհ։ Ասան վեճ մին անգնու թոսովածին, բայց իրան օսածը անին երեխոցը ուզած երամ կամպյուտերին քնամ հացն առնում մի քաղցրն ուզում մի սոկոն ուզում մի օր դոլմային ուզում մի օր սոսիսկային ուզում ասան վեճ երեխեքն ստեղ ծանոթ պիտի անիկ ու իրանք էլ ինձ մծացալն օգնում են։ Այսինքն երեխան պետք է հասկացող լինի։ Այդ հասակը գնում են փեդա ջարդում, փեդն պիրում գողություն, անեմ չն։ Դու աժի փողում պիրում տոն, փեսայի հետ կնման, նամուսա փեսաոնի խելոնք հասկացող շատ, դյուզա ինքը հարուստա, դե դա կապ չունի, բայց նամուսա խելոնք հասկանում, տանում է իր հետ աշխատեցնում։ Այսինքն աշխատանքով է հա, դաստիարակում, հա։ որ փողը հենց այնպես հա։ չի գա գալիս, պետք է աշխատել։ Նամուսամ, քինամն 3 հոգով աշխատում հալալ կիսվում, մարտա 5-ին բերում տուն, դի դե ամինոր չլի, ամինորյա գավի։ Ձեթ են թափվում, գնում են ճխփորի, գնում են անտարը խոտ են հնձը։ Փողայլի ասում երեխեքին շոր առնի, գոշի կառնի։ Մաման մեղքա դրություն է մտնում։ Այսինքն երեխաները գիտեն, տղաները հատկապես գիտեն, որ փողը օթից չի գալիս, պետք է չարչարվել եւ դա նույնպես դաստիարակում է նրանց։ Ահա, աղքատը դրանով է դաստիարակում, զգում ավ իր մամային պիտի օգնի, բաց ճանապարհ չքինա, փիսպեն չանեք ու իրաս նամուսը պիցրինի։ Միշտ սիրվեն, հարգեն փիսպենը մի րոպեվա պենա, էլի վատությունը մի րոպեվա պենա, անել չի կվախին ու չեն լան։ Իրանք են լավ ապիսա զորովել է, սե օրինակ այսօր մեր տոնը հաշչիլեն։ Ինչ անեք, ոնց անեք Աստված վերևից նայում, այն ինչ անեք։ Օպերաց արած խոխանապիրում երկու կապի կնդինում ձերքից, դետիլի եթե իննումա, բայց պեսանա չէ, քանը անումա։ Ասում չէ, կոպեկը պահե քեզ։ Ես դաժե ես աղքատ ուրան պեժինք հելում տվալ, ու իրանք հիացան ինձ անում մի օր գրվալում մի պրոստի, մի օր գրվալում պալացինցիկ, մի օր գրվալում շոր, մի օր էս, մի օր են, մի օր թորնիկի համար, մի օր իրա համար, մի օր փեսի համար, ես դրա լավ կնիկ։ Տիկին եմ, բացի տան խնդիրը, որ տունը խլվելու եզրին է, խլված ու կիսափված է հա, արդեն հա, հա, մի սենյակում եք ամբողջ ընտանիքով։ Հա, նստում եմ, վերեմ կենը պաստիլ չկա, կարավատ չկա, ոտերս պայթում է, օրչվում է, հույսը գցին ու ինչ անեն։ Ուզում եմ, բեր ստեղծին, ապրին, ինչ անեն։ Էլ ինչ խնդիրներ ունեք։ Լույսի չեմ կարում վարձտամ, եկել եմ դոգ որը կապալում ասամ կտամ, երեխեքը դպրոց ընկացալ ու շոր շիրտ չոնին երկու պենստից մտից առալում դեք 48000 ինչ ընտամ, դա ինչ փողալի։ Նպաստը երեխաների։ Ահա, ուրիշ նպաստ չունենք։ 48000-ը ոնց ապրեմ այդ 4 խոխի հետ։ Տիկին Էմմա, դուք փորձառու բազմազավակ հա, մայրիկ եք։ հա, Բազմազավակ հա, մայրիկներին ինչ կցանկանաք, ինչ կմաղթեք։ Բազմազավակ մայրերին ցանկանամ աշխարհում խաղաղություն, երջանկություն, առողջություն, ամպերություն։ Բոլորն է թող լավ ապրին, մենք պատերազմը տեսանք, այս երեխեքը տեսնավ, ինչ մեղք են, խեղճը ստանջում ա, որ մի զինվորի տեսնում ենք զոհը, լացում եմ, երեխան ասում է խելա դու լացինելիս հոզվում եմ նեղվում մեր հայ ազգին մազը թոչը ծռի պատերազմը տեսնանք վիճ մեղքերը իսկ քերփեկն էլ զինվորներն էլ ող մեր բալիկներն են տարբերություն չկա Տան ավագ զավակը արդեն ամուսնացած է, Քրիստինան։ Երկու երեխաների մայր է։ Մինչև ամուսնանալն էլ քրոջ ու եղբայրների համար է մայր եղել, արել ամեն հնարավորը, որ նրանք չզգան հոգսերի ծանրությունը։ Մայրանալուց հետո ավելի ուժեղ է զգում իր մայրիկի մտահոգություններն ու տխրության պատճառները։ Նրա խնդրանքը ոչ իր, այլ մոր ու մյուս երեխաների համար է, որ նրանք էլ չտեսնեն այն ողջ տարապանքը, որի միջով ինքն է անցել։ Միշտ երազել են, որ մեզ տուն լինի, մեզ մեկը օգնի, մի բարի մարդ մեզ օգնի, մուք էլ երջանիկ լինի, մզել ինի տոն, վեր մամային ստենց վիճակում տեսնում եմ, հուզվում եմ, գնում եմ տումլացում, գիշերները պահել լինում չեմ քնում, մտածում եմ ինչ կարելի արած, որ մեզ տուն տան։ Եթե բարի մարդիկ կան, խնդրում եմ, մեզ թող օգնեն։ Շատ եմ խնդրում։ Քրիստինա դու ամուսնացած արդեն քո ընտանիքն ունես, բայց այնուամենայնիվ երևի չես ուզում, որ մյուս երեխաներն էլ մինչև քո տարիքը այդ պայմաններում ապրեն։ Ես հիմա դու բոլորի մասին հոգ ես տարել։ Ես բոլորի մասին հոգ եմ տարել, լվացք եմ արել, դպրոց եմ ուղարկել, հիվանդանոց եմ տարել, օպերացիա եմ տարել։ Ես միջակ եղբորս տարել եմ, ես իմ դեպքում բժիշկ եմ խոսացել եմ, վիրահատություն են արել, ձերբակել են կյանքը։ Հիմա ուրախ եմ, որ ես կարողացել եմ այդ բանը անել։ Ես իմ եղբայրներին քվորոս պահել եմ, մեծացրել եմ, ճաշ եմ մեծել, աշխատել եմ, որ իրանք սոված չմնան, դպրոց եմ գնացել, ամեն ինչ արել եմ, որ իրանք համար լավ լինի, բայց իմ ուժերից վեր բան չեմ կարողացել անել։ Մայրիկի փոխարեն, այսինքն հա, մայրիկի պարտականությունները ես մայրություն եմ արել իրանց հանդեպ, ինձ շատ սիրում են, շատ հարգում են։ Ես առավոտ ժամը 6-ին արթնանում էի, 4 թարլաված էի անում, երեխաներին լողացնում էի, դպրոց էի ուղարկում։ Իրանք քնած վիճակում ես արթնանում էի, փիշն էի վառում, թեյ էի դնում։ Երեխաների հանդեպ շատ ուրախալի եմ եղել։ Հուսամ այնուամենայնիվ ձեզ կօգնեն եւ ձեր եղբայրներն ու քույրը շատ քիչ կտեսնեն այն պայմանները, ինչ որ դուք եք։ Ես չեմ ուզում, որ սենց գալիս եմ տես նստում եմ, տխրում եմ, անընդհատ մտածում եմ։ Ես որ ծնող եմ, իմ երեխաները մի բան են ուզում, որ չեմ կարողանում անել, ինձ շատ վատ եմ զգում։ Նույնպես է մայրիկս, որ մի բան են ուզում, ուժերից վրա չի կարողանում անել այդ բանը, որ երեխաներն են ցանկանում։ Լավ չի իրան զգում, ամա ես ինչ մայր եմ, որ չեմ կարողանում իմ երեխաներից ամեն ինչով բավարարել։ Նորից եմ խնդրում, թող բարի մարդիկ լսեն մեզ, թող մի քիչ օգնեն տան հարցով։ Նույնիսկ անուն չեմ կարողանում տալ այս ընտանիքի հետ հանդիպումից ստացած տպավորություններիս ու զգացողություններիս։ Մի կողմից պաս շփումից դրական լիցքեր ստացա, մյուս կողմից ցաներ սրտով հեռացա, որ այս բարի մարդիկ գոյատևում են անտանելի պայմաններում։ Հույս ունեմ լսելի լինել եւ շուտով բարի լուր ստանալ, որ Նելսոն Ստեփանյան 34 հասցեում բնակվող այս ընտանիքի խնդիրները սկսել են լուծվել։ Այսօրվա համար այսքանը սիրելի ունկնդիրներ։ Օրվա թողարկումը պատրաստել են խմբագիր Անահիտ Միրզոյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատորներ Նադեժդա Դոլուխանյանն ու Դարիկո Ոսկանյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։